na Manasara hawatawakubali ninyi mpaka pindi ninyi kukufuata mila zao mtapofuata desturi zao mtapofuata wanaposema wao vile vile Allah tabarak wa taala akasema katika sura al maida ya ayyuhalladhina amanu la tattaqidu al yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum Allah tabaraka wa taala katika sura al hii anasema ya ayyuhalladhina amanu Allah anazungumzia waumini la tattakhidhu al wa nasara awliya msijalie mayahudi na manasara ambao ni makafiri awliya ni vipenzi vyenu la tattakhidhu al wa wal nasara awliya ba'dhum awliya ba'd mnakuwa vipenzi baadhi kwa baadhi ndio Allah anasema man yatawallahu minkum na ambaye atawapenda hao kati ya ninyi fa innahu minhum atakuwa miongoni mwao asemana muislamu wa kweli afai yeye kupenda makafiri na kushirikiana na wana wao katika sherehe zao kama vile ambao ndio sherehe ya kesho muislamu afai kushiriki katika sherehe kama hizi ndio Allah Tabarak wa taala akasema katika sura al-mumtahina يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق على بالله ان سمعنا نزمهم anasema الذين لا تتخذوا العدو لا تتخذوا عدوي وعدوكم msichukua adui ونبيين تلقون اليهم بالموده نظر نعم، ilayhim anapokuambia Merry Christmas wewe vile vile unadhibisha Muislamu wewe kuzidisha wala vile vile ufai kuchukua ile zawadi kutoka kwao vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayyuhalladhina amanu la tawallaw qawman ghadiba Allahu alayhim قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور Allah vilevile katika sura hii hii mtani amesema ya ayyuhalladhina amanu la tawallu msiwapende watu qauman ghadiba Allahu alaihim watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwakasirikia ya ayyuhalladhina amanu la tawallu qauman ghadiba Allahu alaihim qad yahisu min al-akhirah wao walikuwa wanakata tamaa katika akhera kama yahisa al-kufaru min ashabi al-qubur kama vile ambavyo makafiri walipokata tamaa ndani ya makaburi hasa Muislamu wasao upili ufai kuwapenda hawa kwa sababu wao wanaposherekea hii siku wao wanasherekea mazazi ya nani mazazi ya Isa alayhi salam na vile vile wao wanaitikadi ya kuwa Isa alayhi salam mtoto wa Mungu ambaye ni kufuru bawa ni kufuru ya wazi ndio Allah tabarak wa taala akasema katika sura Maryam وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتمطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا الله نسأله كسوره سورة مريم وقال هو الاستغفار وقال اتخذ الرحمن ولدا أقول الله سبحانه وتعالى wa ta'ala ana الله Allah akajibisha akasema تكاد السماوات hizi mbingu hizi wanaposema kwa Allah kuna mtoto atafakari na minu hizi mbingu hutetemeka watanshaqu al-ard na vile vile hii ardhi kwa sababu maneno makubwa si madogo sasa wewe unapomwambia Merry Christmas ni kana kwamba unampongeza kwa haya maneno ambayo Muislamu hufai kusema ndio vile vile Allah tabaraka wa taala akasema ya ayyuhalladhina amanu لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء يستحقوا الكفر على الإيمان الله نزلمز يوم يوم يوم لا تتخذوا آباءكم مصرح كلين وغزين وإخوانكم أولياء يستحقوا الكفر على الإيمان تنينكم مدكيزا نقبين وكفركم شد إيمان هذا هاي نجاك الله تبارك وتعالى وانا مسلم وصاوة ni kunasoma Qur'ani bila ambapo iko na unaifanyia katika vitendo si kusoma Qur'an na kumaliza na kuiacha وقال عليه الصلاه والسلام ثم عليه الصلاه والسلام akasema la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwa al-qubbati bil-qubba katika riwaya nyingine akasema man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta walau dakhalu jihra dhabbin فدخلتموه فاتبعتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال من ثم عليه الصلاه والسلام نصيرنا لا تتبعن سنه mtapata nyanja na mwenendo wa wale ambao watangulia shibra ni shibri shibri kwa shibri shibri ambao ni kiasi cha mkono mmoja huu wa diraan bidiraa na dira moja kwa dira moja ambayo ikiasi mkono mzima hata walau dakhalu juhra dhabbi hata kama wao watakuwa kuingia katika shimo la burkeni na tabatu ndofa قلنا ya rasul allah فمن قال صلى الله عليه وسلم يا نعم قال يا يهود ونصارى ويهود ونصارى kama sio kina nani hasa uislamu wewe unataka upate upate uislamu vile ulipo la adabu muislamu hata yeye mjuma kuvaa kanzu yanashindwa nashindwa kuvaa kanzu mjuma haya wiki mzima yeye anavaa suruali kwa siku leo utavaa vazi la Kiislamu muonekane Muislamu na Muislamu kama kae chini hivi Je, utamfanana vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mavazi? Kwa sababu hizi ni katika nyanja zao hizi. Haya ni katika mavazi yao. Wao wanapenda. Sasa Muislamu utakuta yeye hana kanzu, mshaka mwingine atanavaa, yeye anavaa hivi. وقال عليه الصلاه والسلام Musa sallallahu akasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum kwa yote ambaye atafanana na watu atakuwa miongoni mwao usijifananishe na wao jifananishe na ahlu khiyar jifananishe na masahaba walikuwa alayhi wao walikuwa vipi قال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونسأله اجتنبوا أعداء الله في عيده يقوى جيبوشيني jekeni mbali na maadui wa Allah katika jidi zao Haya katika kusherekea kwao Uislamu unatakiwa ujiweke mbali, usishiriki. Mwambie kwa wakini wazi, ndio mwazi, mimi sishiriki. Ndio Uislamu sawa. Si unaficha Uislamu wako udhihirishe nini? Waqali Ibn Qayyim rahimahullah. Ibn Qayyim anasema katika ahkamu ya al-dhimma anasema wa amma al-tahniyatu bi sha'air al-kufr al-mukhtassat bihi fa haramun bil ittifaq anasema ama kuwapongeza bi sha'air al-kufr pongeza watu katika hizi sheria za kikafiri al-mukhtassat bihi ambao ni hasa kwa wao fa haram haifai haramu kabisa bilittifaq katika mafiano na ulama kwa mfano mithla ayyuhanihum bi idhni a'yadi kama vile kuongeza katika idi zao eh akwambia merry christmas kwamba merry christmas muislamu ambaye kujibu wasomi vile vile katika saumu zao fayaqul anasema ibn mubarak alayhi anakuwa kumwambia ibn mubarak merry christmas merry christmas وسلامه ما يكون او كهان اجاب العيد اما هو مبوكيز هو كفير كتيري هو يجي يجي في كريس كسو الكوكيد مسلم مفاي كتير جابوني بقول لك الشيخ ابن القيم رحمه الله كسلم وانما كانت تهنئه الكفار بالاعياد الدينيه حراما لان فيها اقرارا لما هم عليه من شعائر الكفر والرضا لهم vile vile anasema vile shaka anasema ingawa inama kana tahiyatu imekuwa kupongeza hawa manabii biayatihi katika hivi zao hizi adinia katika hii mambo yao dini haramu haramu kwa sababu gani bianna fiha kwa sababu unapopongeza wao iqrara la wewe unakiri wewe unaomba Merry Christmas unakiri ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko na mtoto hiyo ndio maana من شعائر الكفر كتك الشريعة التقيل والرضا تقول بها وزيشان له إسلام ورباني هذا وإن كان لا يرضى بهذا الكفر نفسه لكن يحرم أسمعك كما أنت يا دي كتكو كفره لكن يحرم على المسلم يحرام ومسلم أن يرضى هذه kwa sheria za kikafiri au yuhani biha haira au ampongeze mwingine amwambie Muislamu anatakiwa wewe ukubali Uislamu kikamilifu ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-Baqara akasema ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa sema yenu mliamini ingie katika Uislamu kikamilifu yakuwa kama eh, msimamo ni huo ni huo huo ukubali ukubali وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحرم على المسلمين التشرب يحرم المسلم كتفانيش لما تكون كتفانيش لما المسلم على نوع قرن لما تفانيش لما المسلم لكي نوع قرن تجيبانيش لما تكون هذا هو ثم عليه الصلاة والسلام المونا في جانا حلق بعد شعره وترك البعض المونا في جانا من نوع باهي لنيل لما تبعد كما نبيع أهلكوه كلهم من كلهم. aliambiwa nyoa yote ama bakisha yote sasa wewe unaponyoa imefananisha na hawa ndio Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Baqara akasema min an-nas man yattakhidhu min Allahi andana yakunu billah asema min an-nas katika watu man yattakhidhu min Allah. wanachukua watu wasiokuwa Allah andana yakunu wao wanawapenda hao kwa kwa kama wanampenda Allah tamkuta mtu anampenda mchezaji kuliko hata Mtume alayhi salatu wasallam yeye akoraje kufananisha yule mchezaji ambaye kama yeye anyoe kama yeye anyoa hivi atanyoa hivi anataka hiyo alifananisha na makafiri ambao Muislamu wewe unaacha Uislamu leo kujua kwa sababu hii aya inaingia ndani ambapo wewe unijui kwa wewe umepata nyanja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amefanya nukuu بارك الله لكم القرآن العظيم ونفعني إياكم بالوجه الحكيم أقول قولي هذا صلى الله الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وقال الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه الشيخ ابن عثيمين Allah yarhamu anasema vile vile ni haramu kujifananisha na makafiri kama vile iqama hafla ni mtu kusimamisha hafla sherehe katika hiyo siku hapana siku imefika yeye anasimamisha sherehe ndani ya nyumba yake anaita watu anaandaa chakula ambao muislamu hafai kufanya na vile vile tukizungumza ndugu sana kwa watu wa na hawa ni sawa wale wanasherehekea mazazi ya Isa hawana shirika ya Mwenyezi Mungu sana sana ambao wako sawa hao hawajui lakini hii ni picha moja hakuna tofauti Mtume alayhi salatu wasalam hakutuambia tushirikie mazizi yake na kama ingekuwa yeye anapendwa sana sababu kifanya ungeshirikia mazizi yake sasa watu wa Maulidi na Manasara ni sawa picha moja hakuna tofauti هؤلاء يحتفلون بعيد بعيد بمولد ميلاد عيسى وهؤلاء يحتفلون بميلاد انفسهم hawa wanasherehekea kwa mazazi ya Isa au wengine wanasherehekea kwa mazazi ya Mtume sana sasa picha ni moja hasa muislamu achana nani kama unampenda Mtume عليه الصلاه والسلام fuata ndio zako fuata vile ambavyo alipokuwa fuata alipokuwa anasali fuata vile alipokuwa anavaa fuata vile alipokuwa yeye alikuwa yeye hakwambia usherehekee mazazi kwa sababu ukiangalia hawa wanakata viuno na wao pia wanakata viuno sasa tofauti kwa vile vile katika hii siku kama mambo ambayo ni haramu ambayo kwa Muislamu tabadul hadaya au tawsil alhalwa ni mtu kubadilishana zawadi ndio bwana kuna Christmas yako anachukua nyama anafanya anampatia alafu tena kuna anafanya anampatia au tabadul halo au kubadilishana kwenye mende au kutamtana anachukua keki anampelekea na ndio maana kumpongeza kwa Christmas muislamu kwa kufanya hii ndio dini ya sahihi ambayo ndio muislamu tamana msimamo sawa kisha vile vile taatili al-amal mtu kufunga kazi ifika hiyo siku afungule duka yake sababu leo ni Christmas month haramu hadi unapofunga kazi yako tuadhi maada leo wewe unatukuza hiyo siku bora usifungue ufungue duka limani sababu ni nini wewe unatukuza hiyo siku fungua duka usikuze hiyo siku fungua duka fanya kazi kama kawaida kama kwa zile siku zile fungua مخالفه اليهود والنصارى ومخالفه اليهود والنصارى وقال شيخ الاسلام ابن تيميه Sheikh Islam Ibn Taymiyyah anasema katika iqtidai siratul mustaqim mushabahatuhum fi ba'd a'yatihim tujibu sururan fi qulubihim bima hum alayhi min al-batil Sheikh Islam Sheikh Islam anasema wafananaha wakati fi a'yatihim katika hili zao tujibu sururan fi qulubihim hii inawajibisha furaha katika mioyo zao utakuwafanana wao wao ufurahi eh kama mkono mdogo nakupatia hii tasbihi sasa ndio kama ulika nabeba ukimuuliza na kumwambia ah hata uislamu pia kuna mtafanana kama katolika anasema anasema muislamu pia anabeba sasa wao pia wanabeba sasa wanafurahi suru anafurahi anafurahi anasema ah, tunafanana sasa tuko kicha moja Rosary wanaenda Rosary wanabeba hivi. Yangalia hapa hapa Muislamu yeye ukikataza wakisha na ukikataza usifanye nikaa. Kumwambia mwambie kisha na kufanya wanakataza kutaja Allah. Mimi sikutaja kutaja Allah. Mimi nakwambia taja Allah aliyokufundisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu bi yaminihi Mtume sala sallam alikuwa kwenye askari kwa mkono wako kulia, bonus usifanye hivyo? Ah, mwingine namkataza ananiambia mwana shekhu, unanikataza mimi sasa, utamtaja aje? Allah aje nizuia hiyo. Warabu anasema man shabba ala shay'in shaba mtu akiwa katika ujana na jambo katika uzee atabaki nalo, haiziache kwa sababu ujana wake alikuwa nao, sasa ataachaje katika uzee? Sasa unapomtangaza anaona wewe unatangaza kitu kikubwa sana. Lakini la ya yaani, kuzeka. Vile vile sana anasema bima hum alayhi min al-batil. Katika ule uongo ambao wao wako ndani wao wanafurahia. Sababu mwafanana kama wao sasa. Eh? Anapokuona namba tayari unafunga kabisa. Kwa sababu wao wanakatia mshipi. Ya anafurahia sana. Sema yule anataka kipinda. Tumekaa sasa you are anafurahia mimi nikiwa nasoma kizungu niliingia na mambo kazi niliingia na sasa kwa kazi ndio ukutunda ndani close to wewe mbona wala mimi nilisema wewe hauna kazi nyingine ni hii kila siku nikamwambia kila mtu ana uhuru katika kazi lake umwako ni kazi nyingine kwa sasa umuhimu wako ni kwa sima mavazi yangu mavazi ni yangu mimi pesa na jambo ni pesa ni Hasa pesa anatakana wewe mwenyewe ndio uone umeshikilia. hili ni Uislamu umeshikilia na neno la Mungu ndio tukimalizia hutuba yetu hii Allah ajalie na manufaa na baraka ya kuwa makafiri unapofanya na wao ujue mapenzi ya yanazidi zaidi na wao Uislamu utakanoe na mpaka na Uislamu usiwe na shaka na Uislamu wako Allah tabaraka wa taala akasema inna innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu nasema hakika waumini wanaomba waamini Allah subhanahu wa ta'ala thumma lam yartabu wakawa hawana shaka hawatingishiki katika dini hapo muislamu yeye anapopata mtihani kidogo ndio anamfundisha mfano Mtume عليه الصلاه والسلام خالف اليهود والنصارى عفوا خوف الشرور mwahalifu mayahudi na wanasara acheni ndevu punguzeni mashauri hii ndio katika katika mafunzo yake Mtume عليه الصلاه والسلام hivyo ndivyo walivyotufundisha hivyo ndio